Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Pārdomas lielā gavēņa 4. nedēļas trešdienā. Patīs, patīs jums saku, kas uzklausīs manas vārdus un tic tam, kurš man ir sūtījis, tam ir mūžīgā dzīve. Šodienas evanģēlis mums runā par to, ko Jēzus atbildēja tiem, kas viņu apsūdzēja par to, ka viņš bija izdziedināts paralizēto sabatā. Jēzus Kristus izmanto šo kritiku, lai apliecinātu, ka viņš ir Dieva dēls, un tāpēc arī sabata kungs. Vārdi, kuri kļūst par spriedumu iemeslu kaifasa namā, jo kad Jēzus pateica, ka viņš ir Dieva dēls, augstais priesteris iesaucās. Viņš zaimo, kāpēc mums vēl vajadzīgi liecinieki? Tagad jūs dzirdējāt zaimus, kā jums šķiet? Jēzus vairākas reizes atsaucās uz savu tēvu, bet vienmēr arī uzsvēra atšķirību. Dieva tēvišķība attiecībā pret Kristu un jāiet runā par cilvēkiem. Un jūdi, kuri viņu klausījās, pilnīgi viņš viņu saprata. Viņš nav dievdāls kā visi citi, bet radniecība, kuru viņš apliecināja ir dabiskā radniecība. Jēzus apliecināja, ka viņa daba un tēva daba ir tāda pati, kaut arī viņa atšķiras kā personas. Tāpat viņš arī izceļ savu dievišķību. Šis evaņģēlī fragments ir ļoti interesants, jo atklāja visvētās trīsvienības noslēpumu. Starp daudzām lietām, kādas saka kungs, ir arī tādas, kuras attiecās īpaši uz visiem tiem, kas laika gaitā viņam ieticēs. Klausīties Jēzu un viņam ticēt jau nozīmē iemantot mūžīgo dzīvi. Protams, tā vēl nav noslēguma dzīve, bet jau līdzdalība apsolījumā ir nepieciešams, lai mēs ar to dzīvotu un censtos klausīties Jēzus vārdus, kā tādus, kāda viņa patiesībā ir - Dieva vārds, kas mūs atpestīja. Svēto rakstu lasīšanai un apcerēji jākļūst daļai no mūsu reliģiskās dzīves. Tur mēs dzirdēsim Jēzus vārdus, nemistības vārdus, kas atver mums durvis uz mūžīgo dzīvi, kā mūs māca svētais Efrēms. Dieva vārds ir neizsmeļams dzīves avots. Dažas domas par šodienas evaņģēliju. Mirstot, pakļāvās nāves likumam, kas tika atcelts augšām ceļoties. Tādā veidā pārāva nāves mūžību un no mūžīgās pārveidoja par laicīgo. Kā visi mirstam ādamā, tā visi Kristu būsim dzīvi. Svētais Leons Lielais. Kristus ir dievišķais tiesnesis ar cilvēcīgu sirdi. Tiesnesis, kurš vēlās dāvāt dzīvību. Tikai cilvēks spītīgi paliek ļaunumā, var padarīt neiespējamu, pasniegt šo dāvanu, kuras dēļ viņš nešaubījās doties nāvē. Svētais Jānis Pāvils II. Kristus ir mūžīgās dzīves kungs, pilnīgas tiesības izteikti galīgo spriedumu par cilvēku darbiem un sirdīm pieder viņam, kā pasaules pestītājam. Taču dēls nav nācis, lai tiesātu, bet gan glābtu un dāvāt dzīvību, kas ir viņā pašā. Noliedzot žēlastību šajā dzīvē, ik viens jau pats sevi tiesā, saņem pēc saviem darbiem un var pats sevi pazudināt uz mūžiem atraidot mīlestības garu. Katoliskās baznīcas katehisms. Palūksimies! Gods lai tēvam, dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen! Pārdomās dalījās tēvs Juris no Ventspils. Ooh. Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Šī ir nekomerciāla radiostacija, un tās skanējums iespējams pateicoties klausītāju ziedojumiem.